Je viens de la Guinée équatoriale, de la ville de Bata. J'ai 42 ans. Oui, je suis père de famille. Et je suis sorti de chez moi à, cause des persécutions politiques. Guinée ekuatorialetik nator, bata hiritik. Berroita bi urte ditut eta aita familiakoa naiz. Nire etxetik ies egin dut erailketa politikoengatik. Mais là, moi, j'avais eu peur. Je suis cela m'a fait venir en France. Beldurtu naiz eta frantziara tetorri naiz, batzu harrituko dira, zergaitik frantzia eta ez Espainia, maleruski Espainiak harreman urbilegiak ditu ginean lekuan den poderearekin. Zela, je suis venu directement en France. C'est lui le plus président plus duré au pouvoir depuis 1979. Afrikako diktadore zaharrena da, bila behatzean da irrogoita emeretzean sartu zen poderean Teodoro Obiang Basogo, ogoita emezortzi urte beraz, dena kontrolatzen du eta landierrean zira espazira bere alderdikoa. ...politik du, du president, du andanjer. On pote tue dan lo noa, dan la nuit, dan lo oskurite hote mette dan le cellul. gauez, edo nun, etxean, karrikan, edo preso sartu, espioiak badituzte, uste duzu zure lagun edo familiakoak direla, baina ez, salatariak dira. En agence, oui. Même, même un espion, même tu en civil, mais tu un espion. Ah oui. Justement, j'avais laissé ma famille... Familia hanutzi dut, emaztea eta bi aurrak, emaztearen familiarat joan dira, bizitzerat, han hobeki dira, eta berri zonbait eh, badut. Il y a des fois, il des nouvelles. Mm, oui. oui j'ai fait une demande d'asile depuis le 13. Euh... Asilu eskaera bat egin dut, martxoaren amaseian, orai itxoiten dut ofra egiturak onartzea, iduriz komplikazioak badira. Bon, je suis allé m'enregistrer à, la, là maintenant, j'attends euh, l'enregistrement à la OFRA. Je suis connu euh, des amis, Vincent, Laetitia, vous dit ditut lagun berriak, Vincent, Letizia, Hélène, familia zinez txintxoa. Nahi nuke hemen egon eta zergaitik ez lan egin, baina bereziki euh, legal bizi nahi dut. Ongi pasatzen da, kontent naiz. Bien vivre légalement, mais oui, mais si c'est possible. Oui, oui, ça se passe bien quand même. Je suis content.